Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven Merhabalar sayın dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Canlı yayında ben Yeşim Burul. Bugün programımıza Yavuz Özkan'ın 1978 yılında çektiği Maden filminin müzikleriyle başladık. Zülfü Livaneli imzalı müziklerdi. Bugün özel bir program yapacağız. Ne benim içimden bugün vizyona giren filmleri tanıtmak geçiyor ne de sizlere gidip sinemalarda gidin film izleyin demek geçiyor e, Soma'da yaşanan e, maden trajedisi, e, katastrofu sonrasında acımız hala çok büyük. O yüzden bugün birazcık farklı e, bir şey yapacağız e, formatımızın dışına çıkıp. Bugün size sinemada maden, madencilik ve madencilerin sıkıntıları üzerine yapılmış filmlerden müzikler çalmaya çalışacağım. E, ilkiyle başladık e, Zülfü Livaneli'nin Maden filmi için yapmış olduğu müzikleri dinledik. 1978 yapımı filmde başrollerde Cüneyt Arkın ve Tarık Akan vardı. E, yine Türkiye'den bir başka filmle devam edeceğiz. 2013 yapımı Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde de Zonguldak'ta geçer film. E, ve filmin iki baş kahramanı şair ama aynı zamanda madende de çalışmaktadırlar. Filmin müziklerine Rahman Altın imza atmıştı. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı Anlatacak Çok Şey Var. Kelebeğin Rüyası filminin müziklerinden dinledik. Anlatacak çok şey vardı dedi, dinlediğimiz parçanın adı Rahman Altan bestesi. Şimdi ise e, bir klasik dinleyeceğimiz e, parça Germinal filminden geliyor. Claude Berry'nin 1993 senesinde yönettiği bu film de Emil Zola'nın aynı adlı e, eserinin çok yakın bir uyarlamasıydı. Emil Zola'nın eserinde 1860'larda Kuzey Fransa'da e, kömür işçilerinin e, önemli bir grevi e, anlatılır. Başrolünde Gerard Depardieu'nun olduğu bu filmde sinema tarihinde e, kömür e, madencilerinin dramını en iyi şekilde beyaz perdeye aktaran filmlerden biri olarak anılır. Filmin müziklerine imza atan isim Jean-Louis Rack. Şimdi Germinal'den bir parça dinliyoruz. Müzik 1993 Claude Berry'nin yapımı Germinal filminden bir müzik dinledik. Jean-Louis Rack'tı bestecisi bu filmin. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındasınız. Bu hafta Soma Maden felaketinin e, kurbanlarını ve ailelerini, e, acısını beraber paylaşmak adına özel bir program yapıyoruz. Ve sinema tarihinde e, madencilerin hayatını anlatan madencilikle ilgili filmlerden müzikler dinliyoruz. E, bir sonraki parçamız e, 1941 yapım bir filmden geliyor. How Green Was My Valley, Vadim O Kadar Yeşildi Kim. 1941 e, yapım bu filmin yönetmeni John Ford, 1939 yılında Richard Llewellyn'in yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmış. E, romanda, filmde e, 19. yüzyıldan Britanya'nın Galler e, bölgesindeki geleneksel bir e, maden e, işçisi ailesinin hikayesini anlatır. Şimdi dinleyeceğimiz parça da geleneksel bir e, Galler halk müziği parçası, bir aşk şarkısı Mifanui. Mihvan Way'de dinlediğimiz parça 1941 yapımı John Ford filmi How Green Was My Valley, Vadim O Kadar Yeşildi Ki filminde kullanılan parçalardan biriydi. O da bir klasik geleneksel Galler e, halk şarkısı. O da e, 19. yüzyılda Galler'deki bir e, madenci köyünde geçen bir film idi. Evet. Şimdi dinleyeceğimiz parça ise bir belgeselden gelecek. Belgeselde kullanılan parçalardan çalacağız şimdi. E, Harlan County USA 1976 yapımı e, Oscar ödülü de kazanmış olan bir belgesel. E, filmin yönetmeni Barbara Koppel e, 1973 senesinde e, Güneydoğu Kentucky'nin Harlan County bölgesinde Brookside Madencilik Şirketi'ne karşı 180 maden işçisi ve eşlerinin beraber çabasıyla gerçekleştirmiş oldukları ünlü Brookside grevini ele alan bir çalışma. Ee, ve Amerika'da madencilerin e, direnişini de en e, iyi anlatan e, çalışmalardan biri Harlan County USA. Şimdi birkaç parça dinleyeceğiz e, bu filmde kullanılan ve de madencilik e, müziklerinin de en klasikleri arasına girmiş olan parçalar bunlar. Dinleyeceğimiz ilk parça e, belki de Amerika'da madencilerin en otantik sesi olarak da bilinen e, bir şarkıcı Hazel Dickins'dan gelecek Black Lung Karaciğer. He's had more hard luck than most men could stand. The mines was his first love, but never his friend. His time is nigh. Black lung, black lung, you're just biding your time. to the boss man, but he closed the door. Well, it seems you're not wanted labors of man. Down in the poorhouse on starvation's plan, where pride is a stranger and doomed is a man, his soul full of coal dust till his body's decayed and everyone but black lungs done turned him away. Black lung, black lung, oh, your hands I see cold. As you reach for my life and you torture my soul, cold as that water hole down in that dark cave where I spent my life's blood digging my own grave. Down at the graveyard, the boss man came with his little bunch of flowers. Dear God, what a shame! Take back those flowers. Don't you sing those sad songs. The die has been cast now a good man is gone. Hazel Dickins'tan dinledik. Dinlediğimiz parça Black Lung Karaciğer'di. Harlan County USA 1976 yapımı belgesel Barbara Koppel'ın ödüllü belgeselinde kullanılan parçalardan biriydi. E, bu belgeselde çok sayıda e, madenci klasiği e, kullanılıyor. Bunlardan bir diğeri ise e, kendisi de bir madenci eşi olan Florence Reese'in yazdığı ve dinleyeceğimiz versiyonunda Natalie Merchant'ın e, seslendirdiği girişini Florence Reese yapıyor gerçi. Which Side Are You On adlı parça siz hangi taraftasınız diye soruyor. Come on you poor workers, good news to you I'll tell. How the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle. We know we're sure to win because we've got the gun. Thugs are looking very thin. Which side? good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell Which side are you on, boys? Which side? Natalie Merchant'tan dinledik. Which side are you on? Siz hangi taraftasınız diye sordum. Harlan County e, filminden parçalar dinlemeye devam ediyoruz. E, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında e, özel bir yayın yapıyoruz. E, Soma trajedisiyle ilgili olarak özellikle kömür madenciliğiyle ilgili e, ilgili filmlerden müzikler çalıyoruz. E, ee, 1976 yapımı Harlan County filminde kullanılan parçaları dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın bestecisi ve seslendiren ise Nimrod Workman. Nimrod Workman 1929 doğumlu 1994 senesinde kaybettiğimiz bir kömür madencisi ve sendikacı aynı zamanda müzisyen. Ee, şimdi kendisinden dinleyeceğimiz parça 42 Years 42 sene. I wrote this song It's a true song. Living in Chatteroy, West Virginia, and I call it 42 years. her party two years is a mighty long time to labor and toil down in a coal mine. But down in his depot, where the bright lights did glow. Back in a dark room, I was paid up cold. My bones they did ache me. How many caps got bad? down on that hard rock on a set of knee pad. And the motors were shifting. I got sand in my hair. Both lungs were broke down from reason better. Well, he sent me to Columbus for to find a new job. And they sent me to the doctor, and I hear them say, both Beau is broke down. He's seen his best days. Both lungs are broke down and told me, you have seen your best day. Go back to that coal mine where they got you this way. And I went back to the coal mine and the boss man did say, our company don't want you on compensation won't pay. For our doctor has told us, dust didn't get you this way. But it did. The dust got us that way. And we proved it out. All of their doctors said there wasn't no such a thing as black lung. Coal dust didn't cause it. And it didn't occur from no mining accidents. But we got our doctors that was specialists on it, old Dr. Rasmussen, Dr. I.A. Buff, and a couple more doctors and proved that it was. Then along after several years after that, I went to the same hospital in Williamson, Coal Miners Hospital, we called it. That was for the coal company. And they said, Mr. Workman, I'm going to be frank with you. Said, uh, we didn't know at that time that there was such a thing as black lung. They'd already fought it, you know, being paid off by the coal company. I think they already knowed it, but they just wanted to keep the compensation from paying it, company, doctor. Evet, Nimrod Workman'dan dinledik 42 Years Harlan County belgeselinde kullanılan parçalardan biriydim. Dinlediğimiz versiyonunda da bizzat kendi hayat deneyimini de anlattı. Black Lung karaciğer olarak da isimlendirilen o amansız kömür madencisi hastalığının nasıl pek çok madenciyi süründürdüğünü, kendisinin de hastanelerle ve doktorlarla olan diyalogları üzerinden nasıl geliştiğinden de bahsetti Workman. Kendisi 1994 senesinde kaybetmiştik. Evet Harlan County USA filminden bir parça daha dinleyeceğiz. Bu da Merle Travis'in yazdığı ve seslendirdiği bir başka klasik Dark as a Dungeon bir zindan kadar karanlık. You know what? A coal miner's job is one of the toughest there is. It's like an old feller told me one time, once a miner, always a miner. If you work in the mines, the coal gets in your blood. That's according to me and according to this song. Come and listen, you fellows, so young and so fine, and seek not your fortune in the dark, dreary mine where the demons of death often come by surprise. One fall of the slate, and you're buried alive. Where it's dark as a dungeon and damp as the dew. Where the danger is double and pleasures are few. Where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as a dungeon way down in the mine. It's a many a man I have known in my day just to labor his whole life away like a fiend with his dope and a drunkard his wine. A man will have lust for the lure of the mines where it's dark as a dungeon and damp as the dew, where the danger is double and pleasures are few, where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as a dungeon way down in the mine. I hope when I'm gone and the ages shall roll my body will blacken and turn into coal. Then I'll look from the door of my heavenly home and pity the miner digging my bones where it's dark as a dungeon and damp as the dew where danger is double and pleasures are few where the rain never falls and the sun never shines. It's dark as a dungeon way down in the mine. Merle Travis'ten dinledik Dark as a Dungeon, Bir Zindan Kadar Karanlıktı seslendirdiği parça. Madencilerin hayatını anlatırken Harlan County USA e, ödüllü belgesel 1976 yapımı. Onda kullanılan klasiklerden biriydim. Şimdi yine Hazel Dickens'dan bir parça dinleyeceğiz. Bu filmde kullanılan şarkılardan biri Hazel Dickens'ın e, en... E, klasikleşmiş şarkılarından biri aynı zamanda. They'll Never Keep Us Down. Müzik we got there. Basil Dickins'ten dinledik. They'll never keep us down. Bizi hiçbir zaman bastıramayacaklar dedim. Hazel County, USA 1976 yapımı bu belgeselde 1973 senesinde Kentucky Harlan County'de 180 kömür e, madeni işçisinin ve eşlerinin Brookside Madencilik Şirketi'ne karşı gerçekleştirmiş oldukları büyük grevin e, hikayesi anlatılıyordu. Bu filmde kullanılan parçalardan dinledik. E, şimdi bir başka e, madencilik klasiğim gene e, kömür madenciliği tarihinden çok önemli bir olayı e, anlatan bir filme geçeceğiz. Mativan, bu da 1987 yapım bir film. Yönetmeni John Sayles. E, dediğim gibi bu da gerçek bir olayı anlatıyor. 1920 senesinde e, Mativan e, şehrinde birleşerek çok büyük bir grev gerçekleştiren e, kömür madeni işçilerinin hikayesini anlatıyor. Bu da Batı Virginia'da. Şimdi e, bu filmde Hazel Dickinson seslendirdiği Fire in the Hole adlı parçayı seslendiriyoruz. Delikteki Ateş. You can tell them in the country, tell them in the town. The miners down in Mingo laid their shovels down. We won't pull another pillow. another tongue or lift another finger till the Union we have won. Stand up, boys, let the bosses know. Turn your buckets over, turn your lanterns low. There's fire in our hearts and fire in our soul, but there ain't gonna be no fire in the hole. I'll bet this cold will kill me, before my working days is through. In a hole that's dark and dirty, an early grave confined. I plan to make a union for the ones I leave behind. Stand up, boys, let the bosses know. Turn your buckets over, turn your lanterns low. Far in her hearts and far in her soul, but there ain't gonna be no fire in the hole. There ain't gonna be no fire in the hole. Fire in the Hole'da dinlediğimiz parça Delik'teki Ateş Hazel Dickens seslendirdi. 1987 yapımı John Sales'ın yönettiği Mativan filminde kullanılan parçalardan biriydi. 1920 senesinde Batı Virginia'da Mativan e, kasabasında gerçekleşen ünlü e, kömür madeni işçilerinin e, grevini anlatan e, bir film bu da. E, 1920 senesinde bu bölgede e, hayat koşullarının e, oldukça zorlaşması ve maden şirketlerinin işçileri sömürüsü gittikçe artması üzerine işçiler e, bir sendika etrafında örgütlenmeye karar veriyorlar. Ama buna karşılık Stonemountain e, maden şirketi de e, işçilerin e, kovarak onların yerine dışarıdan taşeron işçi getirmeye karar veriyor. Ve bunları da Alabama'dan e, e, siyahi kökenli işçiler getirmeye karar veriyor. Böylece işçiler arasında hem e, ikilik çıkarmak, onları birbirine düşürmek, bir taraftan İtalyan kökenli işçiler getirip işçiler arasında nifaklar yaratarak e, grev kırıcılığı yaptırmaya çalışıyor. Ama bölgeye gelen ee, bir takım e, United Mine e, Workers e, şeyinin e, sendikasının o dönemki Birleşik e, Maden İşçileri Sendikası'nın temsilcisi Chris Cooper'ın canlandırdığı farklı işçi topluluklarıyla görüşerek sendik olmanın ne demek olduğunu, birlik olmanın ne demek olduğunu e, ve maden e, şirketinin yöneticileriyle ancak birlik olurlarsa başa çıkabileceklerini e, hepsini anlatmaya çalışıyorum. Çok zor dönemler. E, filmde çok gerçekçi bir biçimde bunları ele aldığı için e, Amerikan sinema tarihinde e, takdir edilen e, kömür madenciliği üzerine önemli bir olayı e, çok iyi oyunculuklarla ortaya koyan bir film. Matthew John Sayals'ın filmi. Şimdi bu filmden yine bir Hazel Dickens parçası dinliyoruz. Hills of Galilee, Galileili tepeleri. Oh, beautiful hills of God. Oh, are due till the trump shall sound. We are trapped. Tales of Galilee'yi dinlediğimiz parça Galilee Tepeleri Hazel Dickens'ten geldi. 1987 yapımı John Sales'ın yönettiği Mativan filminde kullanılan parçalardan biriydi. Şimdi 1980 yapımı Michael Aptod'un yönettiği bir filme geçiyoruz. Coal Miner's Daughter, kömür madencisinin kızım ünlü Amerikalı country şarkıcısı Loretta Lee'nin hayat hikayesini anlatan bu filmde Loretta Lee'ni Sissy Spacek canlandırmıştı. Kendisine başrolde eşi Doolittle Mooney Lynn rolünde Tommy Lee Jones eşlik ediyordum. E, Loretta Lee'nin gerçekten de bir kömür madencisinin kızıydı. Kentucky'de 8 çocuklu bir ailenin kızı olarak doğmuştu. Çok büyük bir e, yoksulluk, sefalet içinde e, yaşıyorlardı. E, 15 yaşında e, evleniyor e, ve 19 yaşına geldiğinde 4 çocuk sahibi oluyor. 29 yaşında ise büyük anne oluyor. E, ama o kadar büyük bir yetenek ki e, bir şarkıcı, müzisyen olmak ve bir yıldız olmak bir nevi kaderinde var. Eşinin de desteğiyle Amerika'nın en büyük country yıldızlarından biri haline geliyor. E, ve de bir anlamda kendisini de e, en iyi tanıtan, e, hayatını da en iyi anlatan şarkılardan biri olan, e, kendisinin bir biyografisinin üzerinden çekilmiş olan bu film min üzerine kurulduğu şarkıyı dinleyeceğiz şimdi. Loratelli'nin kendi sesinden gelecek Coal Miner's Daughter. started healing butcher holler. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. changed since way back then. Miner's Daughter, e, Kömür Madencisinin Kızı adlı parçayı dinledik. Loretta Lynn'den kendi hayat hikayesinin anlatıldığı filmi 1980 senesinde Michael Apted çekmişti ve Loretta Lynn'i sessiz pesek canlandırmıştım. Şimdi ise 2005 yapımı bir filme geçeceğiz ve onunla bu haftaki programımızı tamamlayacağız. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil özel programındasınız. Evet, özel programımızı Soma maden felaketi e, kurbanları ve aileleri için e, ayırdık. E, gönlümüzden de başka bir şey yapmak geçmiyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok en azından. E, onların hayatlarına dokunan e, filmlerden, e, onların hayatlarını anlatan şarkılar çalmaya çalışıyoruz e, bu acılı günlerimizde son filmimiz North Country 2005 e, yapımı. Türkiye'de de vizyona giren bir film tek başına adıyla. E, başrolünde e, Charlize Theron'ın oynadığı bu filmin yönetmeni Nikki Caro'ydi. E, bir kitaptan uyarlama ama kitapta gerçek bir olayı anlatıyor zaten. Class Action, Clara Bingham ve Laura Lee'de Gensler'ın yazmış oldukları e, kitap toplu bir davanın hikayesini anlatıyor. E, filmde başroller Charlize Theron'a başrollerde Francis McDormand, Sean Bean, Richard Jenkins, Michelle Monaghan ve Jeremy Renner gibi isimler eşlik ediyordu. E, burada da e, filmin hikayesi e, gerçek e, bir olay e, Evelyn Taconite e, maden e, şirketinde çalışan kadın işçilerin uzun yıllar boyunca maruz kalmış oldukları taciz ve cinsel taciz e, sonrasında e, toplu açtıkları şirkete karşı açmış oldukları bütün böylesine bir iş ortamına izin verdikleri, göz yumdukları ve kadın işçilerinin e, korkunç durumlarda kalmasına, tacizlere uğramasına sebep oldukları için açmış oldukları davanın e, hikayesi. Ee, e, ta 1989 senesinde başlıyor e, filmin ana kahramanı Josie Ames'in hikayesi e, tacizci eşinden kaçıp iki çocuğuyla ortada kalıyor. Onlara bakabilmek için de e, sonuçta bulabildiği ilk işe bir kömür madeninde çalışmaya giriyor. E, aslında kadınların da madenlerde çalışmaya ilk başladıkları dönem e, bu dönem 80'lerin sonu 90'ların başı Amerika'da ama e, bu iş ortamında kadın işçilere yönelen e, bu tacizlere e, iş yeri sahiplerinin ve patronların göz yumması sonucunda e, ortaya çıkan davanın hikayesi North Country. Şimdi bu filmde kullanılan e, parçalarla veda edeceğim size. İlk dinleyeceğimiz parça bir Bob Dylan klasiğinin cover'ı, Cat Power'ın e, yorumu Paths of Glory'yi dinliyoruz. Zafer Yolları. The trail is dark and dusty Power'dan dinledik. Paths of Victory, North County e, North, North Country filminde kullanılan e, şarkılardan biriydi. Bir Bob Dylan klasiğinin yorumu. Bu hafta sinefili e, maden, kömür madenciliği ile ilgili filmleri ve o filmlerin müziklerini ayırdık. E, Soma maden felaketinde hayatını kaybeden e, sahiplere e, başsağlığı diliyoruz ailelerine. E, üzüntümüz çok büyük. E, dolayısıyla program yapmak çok zor böyle zamanlarda. E, bu hafta o yüzden programımızda böyle farklı bir formata gittik. E, programımız bu hafta böylece tamamlıyoruz. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Melahat Behlil'e çok teşekkür ediyorum. Daha iyi günlerde görüşmek üzere umuduyla diyorum. Hoşçakalın. kalın. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul Seven